Okay, is everybody ready to sing the People in Your Neighborhood song? Yes, Bobby. Y mira, Luis and I are going to sing our part in Spanish. Okay, Maria. Bob and I will sing ours in English. Good idea. Well, if everybody's ready, vamos. De tu barrio, dime quién es la gente de tu barrio the people that you meet each day. Ándale, ahora vamos a cantar del cartero. Who's that? That's the postman. El cartero es quien las cartas trae, no le importa si nieve hay y le gusta trabajar así. En su bolsa una carta para ti. Órale. El bombero es muy valiente, si lo sé. En su troca roja se le ve. Si hay un fuego, el momento llegará. Y muy rápido lo apagará. Chévere. Oh, the fireman is a person in your neighborhood. In your neighborhood. In your neighborhood. And the postman is a person in your neighborhood. They're the people that you meet. Es la gente que se ve. Es la gente